Ayah al-Ikhwati Billah Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Pembahasan Ahkam Siyam Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitab dan Sunnah Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan telah disebutkan tiga syarat yang apabila terdapat salah satunya ketika seorang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa tersebut maka menyebabkan puasanya batal syarat yang pertama yaitu berilmu dia mengetahui baik dari sisi hukum syar'i demikian pula dia mengetahui kondisi kemudian yang kedua dia mengingat apabila dia melakukannya dengan dalam keadaan lupa akan tidak membatalkan puasanya dan yang ketiga Dia melakukannya dengan sengaja Dan telah kita Sebutkan poin yang pertama Yaitu seorang makan atau minum Dengan sengaja Ini termasuk di antara Perkara yang membatalkan wudhu Dan termasuk pula Yang menduduki kedudukan makan atau minum. Seperti ketika seorang sakit, lalu kemudian dia diinfus sebabkan karena dia tidak mampu makan. Maka yang demikian termasuk membatalkan puasanya. Dan telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum nebulizer dan para ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Uthaymin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi dan itu fatwa lejnah mereka menganggap bahawa yang demikian tidak membatalkan puasa namun hendaknya jika memungkinkan dia menggunakannya di malam hari kemudian kita lanjutkan jawaban yang kedua dari Hal-hal yang membatalkan puasa Asani al-jina' Yang kedua Yaitu al-jina' Bersetubuh Yaktul siyam al-jina' Puasa seseorang menjadi batal dengan bersetubuh Faman jama'a wa huwa sa'im batala siyamuh Barang siapa yang menyetubuhi keluarganya dalam keadaan dia berpuasa maka batal puasanya. Wa alaihi taubat wa istighfar wa qada'u al-yawm alladhi jama'a fihi wa alaihi ma al-qada' kafarah. Dan wajib baginya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat kemudian mengqada hari yang dia membatalkan puasanya dengan jima dan bersama dengan qada dia harus membayar kafarah wa hiya iqraqabah yaitu dalam hal ini membebaskan budak Fa illam yajid shoma syahrain mutatabi'ain. Apabila dia tidak mendapati budak maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Fa illam yastati' at'ama 60 miskinan. Dan apabila dia tidak mampu maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Berdasarkan hadis Abu Hurairah Beliau mengatakan baina ma nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam id ja'ahu rajulun Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tiba-tiba seorang lelaki mendatangi beliau lalu dia berkata ya Rasulullah halat wahai Rasulullah aku binasa faqala malak ada apa denganmu qala waqa'tu alam imra'ati wa ana sa'im Aku mendatangi istriku sementara aku sedang berpuasa. Ya, ini di siang hari Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau mendapati budak untuk kamu bebaskan? Qala la. Kata Nabi tidak ada. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Qala la. Kata beliau tidak. Qala lalu Nabi bertanya lagi hal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Kata beliau tidak. فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau tetap berada di tempatnya lalu kemudian dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam arak yang di dalamnya berisi kurma wal araqu al miktal yang dimaksud al araq yaitu al miktal para ulama menyebutkan kadarnya al araq itu bisa menampung 15 hingga 20 sa' so, 15 hingga 20 sa' sebagaimana yang telah kita jelaskan 1 sa' 4 mud Qala lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aina sa'il di manakah yang bertanya tadi Qala ana Kata orang ini saya Qala khudh hadza fatasaddaq bihi Alhamdulillah kurma ini kamu bersedekah dengannya فقال الرجل مثل لك إن كنت mengatakan أعلى أكثر منا مني يا رسول الله Apakah ada orang yang lebih miskin dariku Wahai Rasulullah Wallahi ma baina labataiha yuridul harratain Demi Allah Apa yang terdapat di dua labah ini Labah maksudnya harrah Yang dimaksud harrah yaitu perkampungan atau daerah yang banyak memiliki batu-batu hitam yang besar dan yang dimaksud beliau di sini adalah kota Madinah fama bainal abataiha maksudnya bahawa tidak ada di kota Madinah ini ahlu baitin afqar min ahli baitin. Tidak ada keluarga yang lebih miskin dari keluargaku. Fawahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat sahabat ini dia sudah melanggar dalam keadaan dia tidak mampu membayar kafarah. Thumma qala lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at'imhu ahlak. Beri makan ini kepada keluargamu. Hadis muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita kafarah bagi seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Maka di sini diperhatikan syarat-syaratnya. Di mana seorang mendapatkan kafarah, dia harus membayar kafarah pada saat dia melanggarnya. Yang pertama, dia melakukan hal tersebut di siang hari Ramadan. Ini syarat pertama. Dia mendatang istrinya di siang hari Ramadan. Syarat yang kedua, dia mendatangi istrinya dan dia termasuk seorang yang telah diwajibkan untuk berpuasa Ramadan dalam keadaan dia tidak memiliki uzur kemudian yang ketiga dia mendatangi istrinya sampai kepada tingkatan al-jima' Kalau hanya sekedar pembukaan saja Tidak sampai kepada Al-jima' Maka tidak terkena kefarah yang disebutkan Kemudian yang keempat Syarat-syarat secara umum Yaitu dia harus mengetahui Hukumnya Dan dia mengingatnya dan dia melakukan dengan sadar. Apabila terpenuhi tiga syarat ini, maka puasa seseorang yang melakukannya batal. Dia melakukan di siang hari Ramadan. Kalau di malam hari tidak jadi masalah. dan kafarah tersebut untuk mereka yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Oleh kerana itu puasa qada tidak terkena kafarah. Apabila dia meninggalkannya, ada seorang misalnya di luar bulan Ramadan. Dia berpuasa Lalu dia membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya. Tapi di luar bulan Ramadan. Maka dia tidak terkena kafarah. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperhatikan syarat-syarat ini. Tidak setiap seorang yang membatalkan puasanya dengan bersetubu, maka dia harus membayar kafar. Namun apabila terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, dia melakukan di siang hari Ramadan dan dia mendatangi istrinya sampai kepada al-jima' bukan hanya mukaddimahnya tapi sampai kepada hubungan dan dia termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Beda kalau misalnya dia musafir. Seorang yang musafir tidak wajib baginya berpuasa Ramadan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Maka pada saat dia membatalkan puasanya dalam keadaan dia sebagai musafir dia membatalkannya dengan mendatang istrinya maka dia tidak terkena kafarah bahkan tidak ada dosa sebab seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasanya namun apakah kafarah ini disertai dengan qada apakah dia harus melakukan dua kewajiban yang pertama mengganti puasa qada yang kedua dia harus membayar kafarah terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha dan perselisihan yang terjadi kembali kepada kedudukan hadis Karena dalam riwayat yang lain ada tambahan bahawa Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya "Wasum yawman makana." Dan berpuasalah sehari mengganti uh, mengganti puasa yang kamu batalkan disebabkan karena engkau mendatangi keluarga Ini ma'asyar al-Fatihah rahimahumullah adanya tambahan riwayat wasum yawman makana dan berpuasalah kamu sebagai pengganti hari yang engkau membatalkan puasa hari ini diperselisihkan para muhaddithin sebab tambahan tersebut tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim namun di luar sahihul Bukhari dan Muslim dan para ulama berselisih Sebagian menganggap bahawa riwayat tersebut Tidak sahih Diperintahkan untuk mengkadak Dan sebagian para ulama Menganggap hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujah Sehingga dibangun di atas keabsahan hadis, mereka mengatakan bahawa seseorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadhan maka yang wajib baginya dua hal. Yang pertama kawak mengganti puasanya, yang kedua membayar kafarah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan wa al ma'nal jima' inzalul mani ikhtiyaran dan termasuk di antara makna jima mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna. Misalnya seorang yang melakukan onan dan istimna adalah perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua hal yang dihalalkan bagi kaum muslimin. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون orang-orang yang mereka senantiasa memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak wanita mereka itu tidak terjelas. Barang siapa yang mencari alternatif yang lain, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka orang yang beristimna, seorang yang melakukan onani, termasuk orang yang melampaui batas. apakah seorang yang melakukannya menyebabkan puasanya batal? Nah, ini pembahasan. Atau misalnya seseorang mendatangi istrinya tapi tidak sampai bersetubuh, tidak sampai berjima. Namun dia hanya melakukan pembukaannya saja. Yang menyebabkan keluar nyaman, Apakah membatalkan puasa atau tidak? Karena kondisi manusia berbeda-beda. Di antara manusia ada yang cepat sekali. Belum terjadi hubungan sudah ejakulasi. Iya kan? Ya. Tak oh, banyak senyum. Hah, Baik. Belum sampai pada tingkatan klimaks sudah. Apakah seorang yang demikian menyebabkan puasanya batal? Nah ini yang beliau sebutkan di sini. Yang termasuk makna jima inzalul maniyyah tiaran sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan mani. Ya, dia mendatangi tidak sampai kepada jima. Tapi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan keluarnya mani dan keluar. Dia sengaja mengeluarkan. ini apa hukumnya Apakah menyebabkan puasanya batal? Inilah yang dikuatkan oleh Al-Muallif Hafizahullah Ta'ala فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه فسد saumuh apabila seorang yang berpuasa keluar maninya dengan sengaja apakah sekedar dia mencium atau menyentuh atau melakukan onani atau yang lainnya kata beliau fasada sawmuh maka rusak puasanya. Sebagian menukirkan ijma' dalam hal ini. لأن ذلك من الشهوة التي تناخذ الصوم sebab ini termasuk jenis syahwat yang bertentangan dengan tujuan puasa. Tujuan berpuasa apa? Disebutkan dalam hadis Qudsi, hadis Abi Hurairah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan yad'u syahwatahu min ajli yad'u syahwatahu min ajli dia meninggalkan syahwatnya karena aku كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. maka termasuk tujuan seorang berpuasa melatih diri untuk meninggalkan syahwat nah seorang yang sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan keluarnya mani berarti kan dia tidak meninggalkan syahwatnya dia tidak meninggalkan syahwatnya memang betul dia tidak berjinak tapi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan keluarnya manis. Sehingga kata beliau, ini bertentangan dengan tujuan puasa, yaitu menahan syahwat. Wa alaihi al-qadha'u dan al-kafarah. Sehingga kata beliau, apabila seorang sengaja mengeluarkan mani sengaja mengeluarkan mani maka yang wajib bagi dia mengkabak tapi tidak perlu membayar kafarah karena kafarah la talzam illa bil jima'i faqat sebab membayar kafarah itu tidak diharuskan kecuali dengan berjima' saja liwurudin nafsi khasan lihi disebabkan karena adanya nas yang khusus tentang permasalahan ini. Akana asyara lakum rahimakumullah ini terdapat jumhur ulama apabila seseorang melakukan rangsangan-rangsangan tertentu tanpa jina yang menyebabkan keluar nanya Jumhur ulama mengatakan batal puasanya. Namun dia tidak harus membayar kafarah karena kafarah itu hanya ditentukan kepada yang berjima di siang hari Ramadan. Tapi ini dia tidak berjima. Ada sebagian sekedar takbir sekedar mencium sudah bermasalah. Hah? Nah, ada yang lebih sedikit bermasalah. Apakah yang demikian batalkan puasa jumhur mengatakan iya, tapi tidak perlu membayar kafarah. Sebahagian para ulama dan itu pendapat az-zahiriyah. Pendapat az-zahiriyah mereka mengatakan bahwa keluar menyebabkan e, ketika dia mendatangi keluarganya bukan jima bukan jima meskipun menyebabkan keluarnya mani tidak membatalkan puasa bahkan ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala berlebihan dia mengatakan mencium istri di siang hari Ramadan sunnatun mustahabbah سبحان الله ها sunnah mustahabbah ya ini berlebihan ya. Dan beliau punya dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم walakinnahu kana amlakakum liirbih kata Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan beliau berpuasa dan bahkan lebih dari itu mubasyarah tapi bukan jima ya mubasyarah yakni mukaddimah pembukaannya dalam keadaan beliau berpuasa namun kata Aisyah beliau lebih mampu menahan syahwatnya dari kalian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi pengantin baru. Hah, lebih bermasalah. Jadi, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang zahir wallahu taala alam Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala cukup uh, banyak menyebutkan asar riwayat dalam kitabnya Tamamul Minnah dari Ibn Abbas, dari Aisyah dan yang lainnya ya, saya tidak ingin baca antum baca sendiri karena sebagian riwayat agak sedikit vulgar ya yang intinya bahwa tidak membatalkan puasa mengatakan bahwa seorang keluar mani ya dengan mendekati istrinya tanpa jima lalu dikatakan batal puasa membutuhkan dalil asal hukum seorang yang berpuasa tidak batal puasanya sampai ada dalil yang menunjukkan puasanya batal dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang batalnya puasa seorang yang bersekutu yang berjima. Adapun selain dari itu membutuhkan dalil wallahu alam. Sehingga wallahu taala alam sampai saat ini saya masih condong kepada pendapat bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Meskipun menyebabkan keluarnya mani selama dia tidak berjima. Hanya saja apabila dia melakukan dengan sengaja maka ini sebagaimana yang disebutkan bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri. Maka dia melakukan perbuatan yang haram yang tidak sepantasnya. Namun tidak semua perkara yang haram itu menyebabkan batalnya puasa. Ada seorang yang berpuasa dia menggibah. Dia melakukan perbuatan yang haram tapi tidak membatalkan puasanya. Menurut yang sahih dari pendapat para ulama. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Dia berdusta, dia menceritakan orang, dia menjelekkan orang. Dia melakukan perbuatan yang haram tapi tidak membatalkan puasa. Maka untuk menghukumi batalnya puasa tanpa jima, meskipun menyebabkan keluarnya mani, maka ini membutuhkan dalil. Wallahu taala a'lam. Namun hendaknya seorang muslim meninggalkan. Jangan dia mencari sesuatu yang membuat masalah terhadap ibadah yang dia lakukan. Ya. Oleh kerana itu Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mampu menahan diri. Artinya selain Rasulullah alaihi salatu wasallam ya bisa menimbulkan permasalahan. Ya. Bisa mengantarkan dia kepada sesuatu yang tidak dikehendaki. Namun untuk menghukum batalnya puasa wallahu taala a'lam membutuhkan dalil. Amma idza nama sha'im fahtalama aw anzala min ghairi shahwa kaman bihi marad fala yabtul siyamuh Adapun jika seorang yang berpuasa tidur di siang hari lalu dia mimpi basah maka ini tidak ada yang mengatakan batal puasanya sesuatu yang yang yang bukan kehendaknya Mimpi basah di siang hari. Tapi kalau misalnya ada seorang tidur di siang hari sengaja mencari mimpi <laughs> Hah? dan itu dari syaitan ya kawan ya dan subhanallah terjadi di dalam mimpinya dia menyadari bahwa dia berpuasa. Bisa kan? Hah? Bisa katanya. Yang ahli mimpi mengatakan bisa. Baik. Dia mau tahu bahwa dia puasa. Tapi dalam dalam mimpi itu dia menyadari bahwa ini kan eh ihtilam. Ya. Ini bukan sesungguhnya. Dia mengetahui itu. Kadang-kadang ada yang seperti ini keadaannya. Maka dia melakukannya dan keluar. Apakah yang demikian membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya. Namun saya tidak mengetahui apa pendapat muallif dalam hal ini. Karena ini termasuk seakan-akan ada unsur kesengajaan pula. Namun ini dalam mimpi yang zahir tidak membatalkan puasa. Au anzal min ghairi syahwah atau man keluar tanpa syahwat seperti seorang yang mengalami penyakit maka tidak membatalkan puasanya li'annahu la ikhtiyar lahu fi dhalik karena dia tidak punya pilihan yakni bukan sesuatu yang disengaja. Atsabit At pembatal puasa yang ketiga at-taqayyu'u 'andan muntah dengan sengaja wa huwa ikhraju ma fil ma'idah min ta'amin aw syarabin an tariqil fami 'andan yaitu mengeluarkan sesuatu yang terdapat di dalam uh, pencernaan dari makanan atau minuman melalui mulut dengan sengaja. Kata beliau ini termasuk yang membatalkan puasa. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamih. Adapun jika muntah itu mengalahkannya, yakni bukan menjadi pilihan dia untuk muntah. Dia tidak sengaja. Muntah itu keluar tanpa keinginannya maka tidak memberi pengaruh pada puasanya. Dikaulihi sallallahu alaihi wa sallam berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam man dar'ahu al-qay'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'andan falyaqdi Barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya maka tidak ada qada. Ini yani dia muntah tanpa keinginannya maka tidak ada kodok dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengkodok pendapat ini yang membedakan antara muntah dengan sengaja dan muntah tanpa sengaja adalah pendapat Al-Tawri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq dan yang lainnya. Namun hadis ini hadis yang disebutkan hadis Abi Hurairah man dara'ahu al-qay' فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sebagian muhaddithin melemahkan riwayat ini di antaranya Abu Daud Asajistani beliau mengatakan nakhafu alla yakuna mahfuzan. Kami khawatir hadis ini tidak terpelihara. Demikian pula Imam Al-Bukhari mengatakan la arahu mahfuzan. Saya menganggap hadis ini tidak mahfuz, tidak terpelihara. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan laisa da min syai'. Nah, di sini tidak ada apa-apanya. Ya, ini menunjukkan kelemahannya. Tidak terpelihara. Oleh karena itu, Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi al Wadi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Ahadithu Mu'alla Zahiruhu Siha. Bahawa hadis ini termasuk hadis yang zahirnya sahih, namun ternyata ada cacatnya. sehingga ini juga menimbulkan khilaf kalau seandainya hadis ini sahih maka itu sudah hujjah ya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah dengan sengaja uh, membatalkan puasa namun hadis ini hadis yang terdapat kelemahan padanya adapun seorang muntah tanpa sengaja sepakat para ulama tidak membatalkan puasa yang menjadi perselisihan adalah seorang yang muntah dengan sengaja apakah membatalkan puasa atau tidak yang berpendapat membatalkan puasa sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi namun sebahagian para ulama mereka berpendapat bahawa Muntah tidak membatalkan puasa sama sekali Secara mutlak Baik sengaja atau tidak disengaja Sebab itu keluar bukan masuk Yang membatalkan itu kalau masuk Tapi ini keluar Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu innamal fitru mimma dakhala mimma kharaj. yang membatalkan puasa itu yang masuk ke dalam bukan yang keluar demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh karena itu para ulama menukilkan dari Ibnu Abbas dari Malik dari Rabi'ah dan yang lainnya bahwa muntah tidak membatalkan puasa secara mutlak kecuali apabila muntah tersebut setelah keluar maka dia sengaja menelannya kembali dia sengaja menelannya kembali kalau dikatakan batalkan tapi kalau keluar tidak membatalkan dan ini yang zahir wallahu taala alam bahawa muntah tidak membatalkan puasa secara mutlak yang keempat al-hijamah berbekam وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق berbekam yaitu mengeluarkan darah dari kulit tanpa urat. Fama tahtajama as-sa'imu faqad afsada shawmah. Kapan seorang yang berpuasa itu berbekam, maka sungguh dia telah merusak puasanya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Afkar al-hajim wal mahjum." Telah berbuka yang membekam dan yang dibekam. Wa kadha yafsudu shaumul hajim aidan. Demikian pula yang membekam, rusak puasanya pula. Illa idha hajamahu bi alatin munfasilah. Kecuali kalau dia membekam dengan alat yang terpisah. Sebab cara berbekam mereka cara tradisional itu dengan cara yang membekam ini mengisap ya dan itu masih dipraktekkan ketika kita di Damaj kalau ada orang tua hampir setiap hari dia datang ke ma'had kalau ada santri yang ingin berbekam dia datang ke ma'had naik e, keledai nah itu cara dia berbekam dia mengisap mengisap darah itu untuk menariknya. Nah kata beliau kecuali kalau yang membekam itu menggunakan alat terpisah yang dia tidak harus mengisapnya. Walam yahtaj ila masjid dan dia tidak membutuhkan untuk mengisap, yakni menarik darah keluar. Fa innahu wallahu a'lam la yuftir. Maka yang demikian wallahu alam tidak membatalkan puasa. Ini poin yang keempat, permasalahan yang keempat. Apakah berbekam membatalkan puasa atau tidak? Ini juga merupakan permasalahan yang cukup rumit. Disebabkan karena hadis-hadis dan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu terlihat kontradiksi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Dalam riwayat Al-Imam bukhari dari Ibn Abbas, beliau mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berihram dan beliau berbekam ketika beliau berpuasa. Ketika beliau berpuasa, Hadis yang lain Syaddad bin Aus dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh ashabus sunan disahihkan oleh para ulama Imam Ahmad dan ibnu Khuzaimah bin Hibban dan yang lainnya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aftar al-hajim wal mahjum telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau melihat seseorang yang berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Hadis ini jelas sekali menunjukkan batalnya puasa seorang yang membekam dan yang dibekam. Sebagian para ulama mengatakan bahawa Berbekal tidak membatalkan puasa, hanya makruh. Makruh. Sebab seseorang jika dia berbekal maka melemahkan fisiknya. Karena dia mengeluarkan darah. Sehingga hal yang demikian tidak dianjurkan. Mereka berdali dengan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, awal ma kurihat al-hijamah lis-sha'im an Ja'far bin Abi Talib, ihtajama wa huwa sha'im. Pertama kali dibencinya berbekam bagi orang berpuasa Ja'far bin Abi Talib berbekam ketika dia berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat lalu kemudian beliau mengatakan aftara hadan yang membekam dan yang dibekam ini batal puasanya. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم kemudian Nabi memberi keringanan untuk berbekam bagi seorang yang berpuasa wa kana Anas yahtajim wa huwa sha'im Anas bin Malik berbekam dalam keadaan beliau berpuasa riwayat Darqutni Walhasil ma'asyar al-akhu Yang nampak Wallahu ta'ala a'lam Tidak ada yang Lebih kuat Riwayat yang menerangkan tentang Permasalahan hijamah Dari hadis Syaddad bin Ausin Aftar al-hajim Wal-mahjum Yang membekam dan yang dibekam Batal puasanya batal puasanya Affar. ini jelas sekali sabda Nabi alaihi salatu wassalam adapun riwayat uh, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa para ulama menghukumi riwayat ini keliru riwayat yang benar bahawa Nabi alaihi salatu wassalam berbekam dalam keadaan beliau berihram Adapun penyebutan puasa para ulama mengatakan ini keliru. Terjadi kekeliruan. Sehingga yang zahir wallahu taala alam berbekam termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa. Yang membekam dan yang dibekam. Terkecuali sebagaimana yang disebutkan apabila yang membekam dia berbekam dengan alat terpisah dia tidak harus mengisapnya Maka ini tidak membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti sekarang ini banyak. Cara berbekam yang sekarang ini. Seorang yang membekam tidak harus menggunakan mulut. Ya, dengan alat. Yang dia sudah bisa menarik dengan sendirinya darah. Yang berada di kulit tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fi ma'na al-hijamah. Dan termasuk yang semakna dengan berbekam ikhrajud dam bil fas mengeluarkan darah dengan fas fas yaitu dengan cara uh, melalui urat uratnya di di apa di apa di tusuk atau di bocorkan menyebabkan keluarnya darah wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i dan mengeluarkannya dengan tujuan untuk mendonorkan darah untuk mendonorkan darah kata beliau ini semakna dengan hijama karena dia juga mengeluarkan darah dengan sengaja yang menyebabkan lemahnya fisik seseorang Amma khurujud dam bil jar bil jarhi aw qal'i durs aw ar fala yadur. Adapun keluarnya darah karena luka ya atau cabut gigi berdarah atau mimisan maka ini tidak memudaratkan dan tidak membatalkan puasa. Li'annahu laysa bihijama wala fi ma'naha. Sebab ini tidak termasuk berbekam dan tidak semakna dengan berbekam. Al-khamis yang kelima khuruju damail haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Fa mata ra'atil mar'atu damal haid aw an nifas aftarat. Kapan wanita melihat darah haid atau nifas, maka dia batal puasanya. Meskipun satu menit sebelum terbenamnya matahari. Maka batal puasanya hari itu. Wa wajib alaiha al-qada dan wajib mengqada. Di sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Fil mar'ah Berdasarkan sabda Nabi SAW Tentang wanita alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita jika haid, dia tidak salat, tidak boleh berpuasa. asadis Yang keenam, niatul fitr. Berniat untuk membatalkan puasa. Misalnya di siang hari Di siang hari dia berpuasa Dari pagi hari dia berpuasa Di siang hari dia berniat ah, Hari ini saya tidak berpuasa Dalam hatinya demikian Maka sekedar niat Meskipun dia belum makan Batal puasanya Karena niat tersebut harus berlanjut hingga waktu berbuka puasa hingga terbenamnya matahari apabila dia memutus di tengah jalan batal batal puasanya meskipun dia belum makan yang dimaksud di sini niat niat itu kehendak yang kuat tekad yang kuat dalam diri seorang untuk melakukan sesuatu. Adapun kalau sekedar uh, apa istilahnya khawatir ya sesuatu yang yang yang lewat yang singgah di dalam pikiran kita misalnya seorang merasa dia lelah ah gimana ya saya batal aja enggak? Batal apa enggak ya? Jadi itu sekedar ada keinginan tapi bukan berbentuk niat karena niat itu sudah menjadi tekad yang kuat. Ya. Maka selama hanya sekedar uh, keinginan yang yang masih ya bukan suatu tekad yang bulat maka tidak membatalkan puasanya. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa sa'im batala Barang siapa yang meniatkan membatalkan puasa sebelum tibanya waktu berbuka puasa dalam keadaan dia berpuasa maka batal puasanya wa illam yatanawal muftiran meskipun dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya dia belum makan dia belum minum Fa'inna niyata ahadu ruknai siyam Karena niat itu salah satu dari dua rukun berpuasa Fa'idha naqadaha qasidan al-fitra Wa muta'ammidan lah Intaqadha siyamuh Apabila dia membatalkannya Dengan keinginan yang kuat untuk membatalkan Sengaja Maka batal puasanya sabit pembatal puasa yang ketujuh ar-riddah murtad limunafatiha lil ibadah karena murtad itu bertentangan dengan ibadah seorang yang murtad tidak akan diterima ibadahnya sama sekali berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala la in lain la layahbatanna amaluk apabila engkau lakukan perbuatan kesyirikan maka terhapus amalan kalian Al-babus salis bab yang ketiga mustahabbatus siyam wa makruhatuhu hal-hal yang disukai dalam berpuasa dan hal-hal yang dibenci wa fihi mas'alatan dalam hal ini ada dua permasalahan al-mas'alatul ula Permasalahan yang pertama mustahabbatus siam. Hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa. Yustahabbu lis-sha'imi an fi siyamihi al-umur at-taliyah. Disukai bagi seorang yang berpuasa untuk menjaga dalam puasa yang tersebut hal-hal berikut ini. Yang pertama as-suhur. Makan sahur. As-suhur. As-sahur. Sin yang didombah dan sin yang difathah. Adapun as-suhur. Sin didombah. As-suhur. Maksudnya perbuatan seseorang. Jika makan sahur perbuatan seseorang tatkala dia makan sahur adapun as-sahur dengan sin yang di fathah maknanya mayutasahharu bih santapan di waktu sahur jadi makanannya itu itu disebut as-sahur kalau as-suhur perbuatannya. Perbuatannya. Maka makan di waktu sahur termasuk yang dianjurkan dan sangat disukai. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bisa fa inna fis sahur atau fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Muttafaqun alaih. Wa itahakku sahur bikathir ta'ami wa qalilihi walau bijar'ati ma'in dan terwujudnya makan sahur ketika dia makan apakah makanan banyak atau sedikit meskipun seteguk air itu sudah dianggap dia makan eh, dia menyantap sahur wa waqtu sahur atau wa waqtu sahur min muntasafil lail ila tulu'il fajr adapun waktu sahur itu dari pertengahan malam hingga terbitnya fajar shadiq Ibnul Munzir rahimahullahu taala beliau menukilkan ijma ulama bahawa makan sahur hukumnya sunnah dan tidak wajib. Demikian pula yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala bahawa para ulama bersepakat makan sahur tidak wajib. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam terkadang meninggalkan makan sahur Walhasil makan sahur merupakan makanan yang penuh berkah. Fa'inna fi sahuri barakah. Pada makan sahur itu ada berkah. Dalam riwayat An-Nasai kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaikum bi ghidha'is sahur, fa innahu huwa al-ghidha'ul mubarak." Hendaknya kalian menyantap makan sahur karena itu merupakan santapan yang penuh berkah. Di antara keberkahannya, di mana seorang akan merasakan gesit kuat, punya tenaga. Berbeda dengan seorang yang tidak makan sahur, tentu dia lebih lemah. Demikian pula karena pahala yang berlipat ganda yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Li hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala berdasarkan hadis Zaid bin Thabit beliau mengatakan tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kami bangkit untuk salat qultu Aku berkata ah, yang berkata di sini Anas bin Malik karena Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Thabit. Jadi Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana qadru ba bainahuma?" Berapa jarak antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat? Qala kata Zaid bin Thabit 50 ayat, sekedar seseorang membaca 50 ayat menunjukkan dekatnya waktu subuh dengan makan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketiga ta'jilul fitr menyegerakan berbuka puasa fa yastahabbu lisaim ta'jilul fitr mata tahaqqaqa ghurubus syams disukai bagi seorang yang berpuasa menyegerakan berbuka kapan dia telah meyakini terbenamnya matahari. Fa'an Sahal bin Saad. radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitra Manusia ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa Jangan seperti al-yahud yang mereka tidak berbuka kecuali setelah nampaknya bintang demikian pula perbuatan saudara-saudara yahud dari kalangan syiah rafibah mereka tidak berbuka kecuali setelah nampaknya bintang-bintang dan ini menyelesaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Yang keempat al-iftaru ala rusabat. Berbuka dengan rutop. Yang dimaksud rutop yaitu kurma basah, kurma yang masih muda. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, tergantung jenis kurmanya. Dan saya belum pernah lihat di Indonesia. Hah? Pernah lihat kurma basah di Indonesia? Kecuali kalau dibawa langsung. Ya. Begitu mau berangkat beli biasa yang dimasukkan di freezer itu dibawa pulang. Tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Nah, jika memungkinkan ya dengan rupak kalau tidak ada maka dengan kurma ya tamar ya, ini yang sudah matang ya dan itu yang yang banyak ya fa illam yajid fatamarat kalau dia tidak mendapati rutab maka kurma Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Salman bin Amir al dabbi "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Apabila salah seorang kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid fa ala jara'atin min ma, kalau dia tidak mendapati maka beberapa teguk air. Di hadis Anas radhiyallahu anhu qala berdasarkan hadis Anas beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli fa in lam takun rutabat fa ala tamarat fa in lam takun hasa hasawat min ma diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya dihasankan atau disahihkan Al-Albani rahimahullah Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutab sebelum beliau salat. Apabila tidak ada rutab, maka kurma. Jika tidak terdapat kurma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dhalik. Kalau tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada makanan, tidak ada air. Maka dia meniatkan membatalkan puasanya itu sudah cukup. Dia meniatkan membatalkan puasanya meskipun dia belum makan. Maka dia sudah membatalkan puasa. Yang kelima ad du'a 'inda al-fitr wa asna'i siyam berdoa tatkala berbuka puasa dan di saat dia berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum ada tiga kelompok manusia yang tidak ditolak doa mereka as-saimu hatta yuftir seorang yang berpuasa hingga dia berbuka wal imamul adil imam yang adil wal madlum dan orang yang terdolimi hadis riwayat tirmidzi dan beliau menghasankan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas disahihkan oleh Al-Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu da'watin la turad da'watul Walik, wa da'watus shaim wa da'watul musafir tiga jenis doa yang tidak ditolak doanya orang tua doanya orang yang berpuasa dan doanya seorang musafir Maka dianjurkan bagi seorang untuk memperbanyak doa. Sebab ketika dia sedang berpuasa lalu dia berdoa, maka doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam al-iftar min as-sadaqah wa tilawati al-Qur'an wa taftir as-sha'imin wa sa'iri a'mali bir. Memperbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, Memberi makan pada orang yang berpuasa dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nasi bil khair وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه kata Ibn Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan Dan apabila masuk di bulan Ramadan maka beliau lebih dermawan lagi. Tatkala Jibril menemui beliau. dan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Lalu Jibril membacakan kepadanya Al-Qur'an Karim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa Jibril datang menemuinya, beliau lebih cepat dalam berbuat kebaikan dari angin yang berhembus. Amalan yang afdal yang ketujuh al-istihadu fi salatil lail. bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam dengan salat. Wabil akhas fil ashr al-awakhir min Ramadan. Lebih terkhusus lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini sunnah mahjurah. Bersungguh-sungguh menghidupkan malam Terkhusus malam-malam terakhir 10 malam terakhir Banyak dari kaum muslimin telah meninggalkannya Kalau di awal Ramadan penuh masjid Hah? Lewat 10 hari pertama Mulai berkurang Mulai berkurang Di akhir Ramadan yang penuh mal Hah? Belanja ini, belanja itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan i'tikaf. Namun kebanyakan kaum muslimin i'tikafnya di mall. Sibuk. Sibuk buat ini, buat itu, macam-macam. Yang semestinya mereka menyibukkan dengan ibadah. الله المستعان dari Aisyah radhiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir beliau mengencangkan sarungnya Kata para ulama ini ungkapan yang menunjukkan bahawa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mendatangi keluarganya. Wa ahya lailah menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Wala umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadhan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni segala dosa dosanya yang terdahulu. Riwayat Muslim. Amalan yang dianjurkan yang kedelapan al-i'timar umrah di bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan itu menyamai keutamaan haji. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, ta'dilu hajjatan ma'i seperti dia menunaikan ibadah haji bersamaku menunjukkan keutamaan yang besar seorang yang menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan Qala inni sa'im liman syatamah yang kesembilan ucapan saya berpuasa bagi orang yang mencelanya untuk melatih diri bersabar wadhalika liqawli sallallahu alaihi wasallam wa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imra'un sha'im apabila di hari berpuasanya salah seorang kalian maka jangan dia berbuat rafat yang dimaksud rafat di sini adalah ucapan-ucapan yang mungkar kemaksiatan dan jangan dia berteriak apabila ada seorang mencelanya atau hendak memukulnya maka hendaknya dia mengatakan sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa Al-mas'alah tersani permasalahan yang kedua makruhatus siam hal-hal yang dibenci dalam berpuasa يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره dibenci pada orang yang berpuasa beberapa perkara berikut ini yang dapat melukai puasanya dan berkurang pahalanya wahia yaitu yang pertama al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq terlalu bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Oleh karena itu seorang yang berpuasa jangan bersungguh-sungguh seperti kesungguhannya ketika tidak berpuasa. Wadalika khasyatu ayyadhabal ma'u ila jawfi. Karena dikhawatirkan air itu masuk ke dalam perutnya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam wa bali fil istinsyaq illa antakuna takuna sa'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Riwayat Tirmidzi An-Nasa'i disahihkan Al-Albani. Yang kedua, hal yang makruh al-qiblatu liman tuharraku syah liman tuharriku syahwata mencium keluarga bagi orang yang dengan mencium tersebut menggerakkan membangkitkan syahwatnya wa kana mimman la ya'manu ala nafsi dan dia tidak merasa aman terhadap dirinya fa yukrahu lis sa'im ay yuqabbila zawjatahu atau amatah maka dibenci bagi seorang yang berpuasa mencium istrinya atau budak perempuannya li'annaha qad tu'addi ila itharati syahwah allati tajurru ila fasadi shaum bil imna'i aw jima sebab yang demikian dapat membangkitkan syahwat yang mengantarkan pada rosaknya puasa dengan keluarnya mani atau jima' Fa'in amina ala nafsihi min fasadi sawbihi fala ba'sa. Namun jika dia merasa aman ya dari rusaknya puasanya maka tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam beliau mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Qala Aisyah radhiyallahu anha wa kana amlakakum bi arabih. atau liirbih dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mampu menahan dirinya ai hajatih kebutuhannya syahwatnya maka ini tanbih wa kadzalika alaihi tajannub kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikuha demikian pula yang wajib baginya menjauhi segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwatnya dan menggerakkannya. Kaidahati nafar ilah zauja ulil ama seperti terus menerus melihat istri atau melihat budak wanita. Ha? Nah. Apa yang juga pelototin istri? <laughs> melihat istri terus menerus. Hah? Nah, melihat budak wanita boleh nggak? Hah? Amir? Hah? Boleh? Di Malaysia diharamkan. Iya. Di Malaysia haram kalau bukan mahram Awit tafakur fi sya'nil jima' Atau menghayal ya. Banyak berpikir tentang jima' Lianna qad yuaddi ilal imna awil jima' Sebab yang demikian Dapat menyebabkan keluarnya mani atau Menyebabkan dia mendatangi istrinya Tayyib kembali kepada permasalahan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang ketiga bal'un nukhamah menelan an-nukhamah atau an-nukha'ah. Apa ini bahasa? Hah? Daha. Hmm. Ya. Bahasa lainnya kerak. Hah? Apa saya panggil? Dah. Kan lebih. Hah? Bahasa Bugisnya apa? Lianna dzalika yasilu ila al-jawf wa yataqawwa bih. Karena ini akan sampai ke ke dalam pencernaannya dan menguatkan ya, sebaiknya dibuang ya kadang-kadang seorang subhanallah dia <clears throat> gitu kan ya dia buang jangan ditelan kembali ya. di samping kurang sehat kalau dia sengaja nah ini kata beliau makruh Kata beliau makruh. Nah, Ada sebagian para ulama bahkan menganggap membatalkan apabila dia memahami di sini ada ada apa itu bulatan-bulatannya di mulut terus dia sengaja hmm, dia telan ya atau dia sengaja mengumpulkan ya ya sengaja mengumpulkan hasil sebaiknya dijauhi ya namun kadang-kadang seorang eh, ya ini dengan sendiri karena sudah terbiasa ya yang demikian seorang tidak bisa menghindar darinya tidak mengapa insya Allah seperti ludah ini seorang dalam kondisi haus ya mau nggak mau kadang-kadang dia menelan yang demikian dimaafkan tidak mengapa sebab asalnya dia berasal dari dalam baik ila janib al-istighdar wa darar alladhi yahsulu min hadzal fi'il di samping itu pula kata beliau ini kotoran dan bisa membahayakan dari sisi kesehatan apabila dia melakukannya. Yang keempat zauqut ta'am bi ghairil hajah. Mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Ya. Fa in kana muhtajan ila dhalik ka ay yakuna tabbakhan yahtaju li dhauqi milhihi wa ma ashbaha fala ba's. Namun kalau dia membutuhkan seperti misalnya dia seorang koki dia sedang memasak Dia membutuhkan untuk merasakan gimana garamnya dan yang semisalnya maka tidak mengapa ma'al hadar min wusuli syai' min dhalika ila halqi namun berhati-hati jangan sampai ada yang masuk ke dalam kerongkongan maka dengan demikian ma'asyarakat rahimahumullah kita telah menyelesaikan bab yang ketiga secara ringkas alhamdulillah maka dengan demikian uh, ini akhir dari pembahasan daurah kita semoga apa yang kita bahas memberi manfaat kepada kita sekalian ini banyak betul pertanyaan